hukumat kitoblarda bor o'sha hukumatlardan bittasi umar ibn abdulaziz rahimaulloh bu kishi hazrati umarni nabirasi bo'ladi bu kishi faqat ikki yilu besh oy vallohu alam hukumat qilgan o'ttiz to'qqiz yoshida zahar berib qatl qilingan islom ummatini rahbarlar asosan terror bilan shahid qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham haybarda zahar berilingan hazrati abu bakrga ham zahar berilingan hazrati umar mehrobda qatl qilingan hazrati usmon madinada qur'onni ustida qur'onni tilovat qilib turganlarda qatl qilingan hazrati ali ham masjidda shahid qilingan va umar ibn abdulazni ham kecha ko'zim tushib qoldi zahar berilingan bu kishi ham 2 yil 5 oy hukumat qilgan xolos. Umar ibn Umar ibn Abdulazizni xalifa bo'lishdan oldingi hayotlari juda ham shavkatlik hayot bo'lgan. Libosni bir marta kiyar ekanlar, shunaqa olifta bo'lgan ekanlar. Eng qimmatbaho taomlarni yer ekanlar. xalifa bo'lishlari bilan bir kechada o'zgarib qolganlar hatto ba'zi kunlari juma namoziga kech qolib chiqar ekanlar buni sababi kuylaklarini bitta bitta kuylaklarini qurishini kutib o'tirar ekanlar farzandlarini taomi adas va basal bo'lar ekan va o'zlari buni ko'rib yig'lab qo'yar ekanlarki ey meni qizlarim sizlar ham alvon alvon turli tuman noz ne'matlarni yerdinglar, lekin buni evaziga otalaringiz jahannam o'tiga o't bo'lar deb qo'yar ekan. U kishini kunlik nafaqalari 2 dirhamni tashkil qilar ekan. Vaholanki u kishini ummollari, valiylari, mas'ullari oyiga 300 dinor maosh olar ekan. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lgan vaqtlarda birinchi qilgan ishlaridan uchta olim kishini chaqirtirgan ekanlar va ularga aytgan ekanlarki meni boshimga bir musibat keldi balolandim shu xilofat bilan shunga menga har vaqt har vaqt nasihat qilib turinglar degan ekanlar shunda bittasi aytgan ekanki agar ertaga qiyomat kuni shu xilofatni qabul qilganing bilan robbingni azobidan qutulmoqchi bo'lsang dunyodan ro'za tutgin. Va shu seni o'limdan bo'lgan iftoring bo'lsin. Dunyodan voz kechgin degan ekan. Yana boshqalar aytgan ekanki, ey Umar, agar sen Robbingni azobidan saqlanmoqchi bo'lsang, najot topmoqchi bo'lsang, ummatni kattalari, yoshi ulug'lari otangni o'rnida ota bo'lsin. sen tengqurlari yoki sendan kattaroqlari seni katta akang o'rnida bo'lsin. Kichiklari farzand o'rnida bo'lsin. Va kattalarni hurmat qilgin, kichiklarga shafqat qilgin deyshgan ekan. Uchinchilar aytgan ekanki, o'zingga yaxshi ko'rgan narsani ummatga ham yaxshi ko'rgin. O'zingga yomon ko'rgan narsani ummatga ham yomon ko'rgin. so'ngra agar xohlasang o'lavergin deyishgan ekan agar allohni azobidan qutulmoqchi bo'lsang biz mana shunday hukumatni istayotganmiz alloh taolo bu ummatga ham umar ibn abdulazizga o'xshagan xalifa nasib etsin lekin biz xalifani kutib o'tiradigan fiatudolla bo'lgan shiyalardan emasmiz imomi zamon chiqsayu ishlarimizni o'nglab qo'yadi Biz har birimiz o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. O'zimizni vajibatimizni bajaraverishimiz kerak. Agar Alloh taolo istagan bo'lsa shu bizga bir xalifani chiqarishligini Alloh taologa o'sha xalifaga munosib hammamizni askar bo'lishimiz duo qilib harakat qilishimiz kerak. Va bu mavzuni ham ko'p tortishib yurmaslik kerak. Mahdiyni bo'ldi, falon bo'ldi. shu Umar ibn Abdulaziz to'g'risida aytishgan ekan. Agar Mahdi bo'lsa shu bo'ladi deyshgan ekan. 2 yil, 5 yil, 5 oy hukumat qilib butun ummatni boyitib yuborgan ekanlar. Zakot molini ko'chami kocha ko'tarib yurishar ekan, kim bor? Zakot molini oladi desa hech kim topilmagan ekan. Shunchalik risolat zamonidagi hukumat qurganlar va holanki u kishi xalifa bo'lishdan oldin islom ummati rosa fasodga to'lgan vaqt bo'lgan. Va Yana bir qancha nasihatlarim bor. Chunki aytayapmiz, aslan biz Allohdan shuni so'raganmizki, bizni ham Masjidi Nabaviyga o'xshagan bir masjidimiz bo'lsa-yu, biz ham hech qanday xavf va xatarlardan qo'rqmay bir yig'ilib har kuni loqal jumada bir bor bir haftada bir bir iymonlashsak, bir-birimizni tarbiyalasak deymiz, lekin bunga hali qodir bo'la olmadik. Shunga harakat qilyapmizki, islomni ilk davridagi birinchi erishgan ne'mati bir Madinasi bo'lsa-yu, bir masjidi bo'lsa-yu, juma o'qiydigan shu yerga to'plansak degan orzuimiz bor. Shuning uchun zerikmasdan o'tirasizlar to'yinki ba'zi nasihatlarimizni qilib qo'ysak. <clears throat> Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu, inna va'dallahi haqq.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 Shak shubha yo'q. Sizlarni hayoti dunyo aldab qo'ymasin. hayoti dunyoda sizlar erishgan yo kuzinani qamashtirayotgan, kuzinaga chiroyli ko'rinayotgan bu dunyoni o'tkinchi, vaqtinchalik foniy ziynatlari aldab qo'ymasin. Va Alloh gunohlarni kechirib yuboradi deb shaytonning aldovi ham sizlarni aldab qo'ymasin. Alloh kechirib yuboradi. Albatta shayton sizlar uchun ochiq dushmandir. Maxfi emas. Shunday ekan shaytonni o'zingizga dushman deb bilinglar. Ya'ni shaytonga dushmanlik qilinglar, do'stlik qilmanglar. Shaytonning yo'liga ergashmanglar. Shayton o'ziga ergashganlarni toyinki jahannam ashablaridan bo'lmasa ekan shu yo'lga da'vat qilaveradi. Ya'ni shayton o'zini hizbini, o'zini toifasini toyinki jahannamga olib kirmasa ekan shu yo'lga da'vat qilaveradi. Hatto o'layotgan vaqtida ham. Mana bu yana bitta nasihat. Shaytonga bandalik qilmaylik. Har bir Alloh Rasuli nahiy qilgan gunohlarni qilishlik shaytonni da'vatiga ijobat. Odam alayhisalom va Havvoni Alloh taolo jannatga kigizdi. Mukammal ixtiyor berdi nima nima noz ne'matlardan hammasidan foydalanishga, magaram bitta narsani nahiy qildi, qaytardi. bitta daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Bitta bu imtihon edi. Shayton vasvasa qildi, nima dedi? Ey odam, seni farishta qilib qo'yadigan va jannatda abadiy qoladigan bir mulkka yo'llab qo'yam dedi. Hadi. Men sizlarga nasihat qilaman, shu daraxtdan yegin dedi. Va shu gunohni qilindi, jannatdan quvilindi. shayton jannatda bu ishini qila oldi. Biz hali jannatga kirmaganmiz, birodarlar. Hali biz jannatga kirmadik. Imtihon hovlisida yurimiz. Albatta shayton biz bilan doim olishadi. Alloh taolo aytayaptiki, innash shaytona lakum adu. Shayton sizlarga ochiq dushman, maxfi emas. Fattahiduhu aduwa. Uni o'zingizga dushman tutinglar. uni o'zinglarga dushman tuting Man kana yuridul izzata al izzatu jami'a. Boshqa oyat. Kimda kim izzatni, sharafni xohlasa, bu izzat, bu sharafni barchasi Allohga xosdir. Alloh o'zi xohlagan kishilarni aziz qiladi. Ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. munofiqlar kofirlar bilan hamtovoq bo'lib, kofirlarni qulligini qilib, ularni huzurida bir izzatga erishmoqchi bo'lishyapti. Shoni sharafga, mansabga erishmoqchi bo'lishyapti. Izzatni barchasi Allohga xos edi Umar ibn Xattob nima dedilar? Ey qavm, biz islomdan avval eng xor millat edik, qavm edik. Alloh taolo bizni islom bilan aziz qildi. Agar biz shu izzatni, shu hurmatni kofirlardan umid qiladigan bo'lsak, Alloh taolo yana bizni xor qiladi dedi. Men ham bu gapni sizlarga aytaman. Biz kim edik? Hijratdan oldin kim edik? Hamma o'zini o'zi biladi kimligini. Men ham sizlar ham kim edik? Xosatan askarlik qilganlar bizni nima deb xitob qilinar? Barani, chorki. Eng millatlardan edik. Alloh taolo bizni shu hijrat, jihad bilan aziz qildi. Qildimi, qilmadimi? Shu aziz qilgan zotga qullik qilaylik, birodarlar. Yana o'zimiz tashab chiqqan, o'zimiz unutgan, o'zimiz undan bezorlik e'lon qilgan xorlikka qaytib ketmaylik. Xossatan bizni İzzetimiz, bizi şerefimiz, bizi dinimiz. Ba'zida jamoatda topilib turadigan kufr zamonidan qolgan, shirk zamonidan qolgan sifatlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadisda Innalloha qad adhaba ankum nahwatal jahiliyya ve ta'azzamuha bil abaa kullukum min adam wa adamu min turab la fakhra li arabiyyin ala ajamiyyin ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir xutbalarda marhamat qildilarki, albatta Alloh taolo sizlardan johiliyat bilan faxrlanishlik, qavm, millat, ota bobosini zo'ravon bo'lib o'tgani, boy bo'lib o'tgani bilan faxrlanishlik jahiliyat sifatlarini Alloh taolo sizlardan ketkizdi dedilar. Bu jahiliyat kufr, shirk zamonidagi asosiy odamlar faxrlanadigan edi. Ki biz falon qavmimiz, biz falon qavmimiz Bu jahiliyatning sifatlaridan edi. Kullukum min adam. Sizlarning hammangiz odamning avlodlarisiz. Va adamu min turob. odamni asli turobdan, tuproqdan. Arabni, ajamni ustida faxrlanadigan bir narsasi yo'q. Ajamni ham arabni ustida bir faxrlanadigan narsasi yo'q. Illa bittaqvo, magar ham taqvosi bor. Kimda kim o'zini o'zbekligi bilan, arabligi bilan, forsligi bilan faxrlanadigan bo'lsa, hali ham u jahilat zamonida yashayotgan odam. yoki bitta oyog'i islomga kirgan, bitta oyog'i hali ham ana shu kufr va shirk va jahilatda yuribdi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyya." Kitkizdi Alloh taolo sizlardan. Qayindayki jahilatdagi butlarga sig'inish ketdi. Hozir bir kishiga aytsangizki, butga sig'inasanmi desa, "Astag'firulloh" deydi. Yoki farzandini tirikligicha ko'mardi qiz farzandini. Qizingni tirikligicha ko'masam desa, astag'firulloh deydi. Yo Ka'bani yalang'och tavof qilinardi. Bundan ham o'zini tiygan. Yoki bir necha nikoh turlari bor edi. Ba'zi bir dayus erkaklar o'zini ayolini boshqa bir nasab ulug' bo'lgan kishiga borib avlod olib keldirdi. Jahiliyatni eng razil, razil sifatlaridan alhamdulillah musulmonlar o'zini tiygan magaram millat paraslik. bu narsa afsuslar bo'lsin ummatda qolgan shuning uchun oldiga keta olmaymiz. hali biz ummat bo'la olmadik ummat bo'la olmadik sal jamoatda bir adolatsizlik bo'lib qolsa darratda o'zbeklar qavmparastlik qilyapti. Chunki jamoatda Amir O'zbekda bu meni gunohim. Vaholanki men hargiz sizlarni pan o'zbekizmga da'vat qilmaganman. Doim qo'limdan kelgancha kitob va sunnatga da'vat qilganman va men parastlardan bariman. Men qiyomat kuni Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bayrog'ini ostida tirilmoqchiman. Shuning uchun bizning izzatimiz o'zbek bo'lganimizdan, tojik bo'lganimizdan emas, balki musulmon bo'lganimizdan. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد Ve ma zalike Allahi bi aziz. Ey insonlar, sizlarni barchalaringiz Allohga muhtojsiz. Alloh g'ani bo'lgan hamd va maqtovga loyiq bo'lgan zot. Insonlarni hammasi Allohga muhtojligini Alloh taolo bayon qilyapti. Ba'zida ba'zi birodarlarimiz bilmasdan minnat qilib yuborishadi. Mana biz jihad qilganmiz. Mana biz jihad qildik. Bu Allohga minnatmi bu? Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kim jihad qilgan bo'lsa, o'zining nafsiga qildi. Alloh muhtoj emas. Alloh muhtoj emas bizning namozimizga. Bizning ro'zamizga, bizning hajimizga, bizning jihodimizga, bizning hijratimizga. Allah muhtoj emas. O'zimizni amallarimizni minnat qilib habada qivormaylik. ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى minnat va ozor bilan qilgan yaxshiliklarni botil qilmaylik. yoki ba'zi birodarlar biz jihad qildik bilishmadi. E biz fi sabilillah jihad qilyapmiz degan niyatlar qayda qoldi? Xo'p. Agar Alloh istasa sizlarni ketkizadi hayotdan. Va o'rninglarga yangi bir qavmni olib kelib qo'yadi. Bir xalqni olib kelib qo'yadi. Alloh taolo qodir. Va bu ish Alloh uchun mushkullik yo'q. Xo'p. Keyingi nasihatim birodarlar Va qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Inna ash-shaytana yanzaghu baynahum. Inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Aytingi Muhammad alayhisalom mening bandalarimga. Ular agar gapirishadigan bo'lsa, eng chiroyli so'zlarni gapirsin o'zaro gaplashganda chiroyli so'zlarni gaplashsin agar chiroyli gap gapirmasdan yomon gapni gapirishadigan bo'lsa inna shaytona yanzag'u baynahum ya'ni yufsida baynahum shayton ularni o'rtasini urushtirib qo'yadi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayra aw yasmut. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, gapirsa faqat yaxshi gaplarni gapirsin. Yaxshi gapirga qodir bo'lmasa gapirishiga faqat yomon gapga odamlarni azor berishga odatlangan bo'lsa, loaqal jim tursin. Bu iymonning alomati. Ba'zi kishi bor tili bilan hammani azor beraveradi. Daim tili bilan musulmonlarni urushtirib yuradi. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda marhamat qilgandilarki, musulmon deb shunday kishiga aytiladiki, uni tilidan, qo'lidan boshqa musulmonlar omonda bo'lsa, shu kishini musulmon deylar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra" avilyasmut. Agar kimda kim Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, bu gap iymoni bor kishilarga, iymoni yo'q munofiqlarga bu gap tegishli emas. Menga tegishli emas bu gap deyotgan kishilar o'zini munofiqlarni safiga qo'shib qo'ygan. Bu gap ularga emas. Bu yerda man kana yu'minu billah. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa. Yana aytaman, bu gap Allohga oxirat kuniga iymoni bor kishilarga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafdan buyruq siyqasi bo'lyapti. Buyuryaptilar. Falyaqul khayra aw yasmut. Gapirsa, yaxshi gaplarni gapirsin. Agar yaxshi gap gapirmaydigan bo'lsa, faqat og'zidan yomon iflos gaplar chiqadigan bo'lsa, yomon so'zlar chiqadigan bo'lsa, yaxshilikning teskarisi loaqal jim tursin. Bu mu'minlarga. Chunki bizning oramizdagi topilayotgan kelishmovchiliklarning asosiy sababi shu. Mazah, hazil, bir-birimizni tahqirlashlik, kamsitishlik bular hammasi islom nahiy qilgan, man qilgan narsa. Chunki shayton inson uchun ochiqdan ochiq düşman, maxfi emas. Shuni poylab turadi, qani bu gapiradimi, urushtiradi bir-birini. Shuning uchun shayton har kuni kechasi o'zini askarlarini chaqirar ekan, katta-katta generallarni to'plar ekan. Sen kel, sen kel, hammasini to'plab, sen nima qilding? Men bittasini suvga g'arq qildim. Men bittasini tomdan uloqtirib bordim. Men hammasi sen nima qilding? Men ikkita musulmonni bir-biriga urushtirib keldim. Hey, asli ish sen qilsan. Yoniga o'tkazib yubordim. Ikkita musulmonni o'rtasini urushtira olgan shaytonning generallaridan O'zbekiston islom harakatini qo'mondonlaridan, generallardan emas, mas'ullardan emas. U shaytonning askari. Alloh taolo bizlarni ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون sizlar eshitdik deb aslida eshitmagan kishilardan bo'lib qolmanglar degan oyatga muvofiq o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishga buyuraman.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 E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar